يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير I jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.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 A one čiji se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte. A onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. Kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. يا من يفتش عن هدي وتبصير Čovjek i žena koji istupaju u brak moraju poznavati prava i obaveze i razmisliti o tome da li su ih u stanju ispuniti. Ako nisu, bolje je da ne ulaze u brak ili da se ne odlučuju lahko i brzo na taj korak. Ne smije se dogoditi da ga zamute povremeni problemi i da čovjek napusti ženu samo zbog toga što mu se ne dopada određeno svojstvo kod nje ili njega. Mu'mini, vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji imaju najljepše ponašanje a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Kada je u pitanju igranje i zabavljanje bračnih drugova, to je skoro nepoznato u našim brakovima Mnogi ga smatraju manjkovošću i nečim što narušava muškost. Jedno od pravila u međuljudskim odnosima je praštanje i prelazak preko pogrešaka. Nema čovjeka koji ne griješi. Mu'min je onaj koji nalazi opravdanja, a munafik je onaj koji prati pogreške. والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد zahvala pripada uzvišenom الله جل شانه مير إسباس tražimo نشيك بسلانيك محمد صلى الله عليه وسلم Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Uvažena i cijenjena braćo i sestre, prije nego što počnem sa svojim izlaganjem, upućujem vam srdačan pozdrav, srdačan islamski pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Naslov večerašnjeg predavanja, večerašnjeg izlaganja je etika ponašanja bračnih drugova. Pod etikom ponašanja bračnih drugova podrazumijevamo sve ono što bračni drugovi trebaju i moraju učiniti kako bi njihov brak zadržao svojstvo blagodati i ajeta kojemu je Allah dao u Kur'anu kada je rekao ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أو الله آياتا dokaza blagodati je i to što vam druge stvara od vas kako biste se uz njih smirili i čini da među vama vlada ljubav i milost.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 U hadisu je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum huluka wa hijarukum hijarukum li ezvađihim mu'mini vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji imaju najljepše ponašanje a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama kako islamski učenjaci definišu lijep odnos, odnosno šta se sve smatra lijepim odnosom prema njima, šta se sve smatra lijepim odnosom žene prema čovjeku i čovjeka prema ženi. Prvo, izgovaranje lijepih riječi i oslovljavanje najljepšim imenima. To razumijemo iz riječi poslanika sallallahu alihi wasallam kada je upitan šta je pravo žene kod njenog čovjeka, on je između ostalog rekao, ola ju to jest neka ne izgovara ružne riječi, neka je ne grdi i ne psuje i neka je ne naziva ružnim imenima. Drugo, lijep izgled, dotjerivanje i sređivanje. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, Amidžića Allahovog poslanika da je rekao Volim da se sredim svojoj ženi, kao što volim da se ona sredi meni. Prenosi Kurtubi, imam Kurtubi u svome tefsiru od Jahja ibn Abdurrahmana al-Handalija da je rekao Došao sam kod Muhammeda ibn al-Hanefije i zatekao ga zagrnutog u crveni ogrtač, a sa brade mu je kapao miris. Upitao sam ga, šta je to? Žena me je namirisala ovim mirisom i ogrnula ovim ogrtačem. Uistinu one vole od nas ono što mi volimo od njih. Treće, igranje i zabavljanje. Znači treća stvar koja se smatra lijepim odnosom čovjeka prema ženi i žene prema čovjeku jeste igranje i zabavljanje. Kada je u pitanju igranje i zabavljanje bračnih drugova, to je skoro nepoznato u našim brakovima. Mnogi ga smatraju manjkovošću i nečim što narušava muškost. Takav odnos prema igri i zabavi u braku pada u vodu kada se zna da je najbolji čovjek, najozbiljniji, najbogobojazniji Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam igrao i zabavljao sa svojim suprugama i druge je posticao na to. Rekao je svaka igra i zabava muslimana je ništavna osim gađanja strijelom, dresiranja konja i igranja čovjeka sa njegovom ženom. Prenosi se od Aisha radijallahu anha da je izlazila sa poslanikom sallallahu alihi wasallam na putovanje i da su kada su se nalazili u pustinji govorili ostalim ashabima da se malo odmaknu, a zatim su se utrkivali. Jedne prilike je Aisha pobjedila poslanika sallallahu alaihi wasallam, a druge prilike je on pobjedio nju. On je tada njoj rekao ovo ti je za ono što si mi prvi put uradila. To jest sad sam te pobjedio i ova pobjeda je za onu pobjedu koju si ti dobila. Jedne prilike je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Aiši Znam kada si zadovoljna sa mnom, a kada si srdita. Kaže kako Allahu poslaniće? Rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam Kada si zadovoljna sa mnom kažeš tako mi gospodara Muhammeda sallallahu alaihi wasallam a kada si srdita na mene kažeš tako mi gospodara Ibrahima a Iša je se samo nasmiješila i potvrdila taj njegov zaključak od lijepog odnosa čovjeka prema ženi i žene prema čovjeku je i ljubaznost i druželjubivost i možemo reći da je da se lijep odnos razlikuje od običaja do običaja i sve što se smatra u običaju jednog naroda lijepim odnosom čovjeka prema ženi i žene prema čovjeku ulazi u ovaj dio našeg predavanja kaže Allah dželle šanuhu walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf njima pripada onoliko koliko su obavezne po običaju druga stvar koja je bitna u bračnim odnosima jeste strpljenje i prelazak preko pogrešaka. Jedno od pravila u međuljudskim odnosima je praštanje i prelazak preko pogrešaka. Nema čovjeka koji ne griješi i upravo ta činjenica treba da bude na umi bračnim drugovima kada se dogodi greška jednog od njih. Kao što volimo da nam ljudi praštaju, tako i mi trebamo praštati njima. Ovo svojstvo treba da bude još više prisutno kada su u pitanju bračni drugovi, zbog toga što su oni najčešće zajedno i najviše vremena provode jedno sa drugim, tako da je mogućnost pogreške veća. Rekao je šeh Suleiman El Auda, jedan od islamskih daija i učenjaka u kontekstu govora o porodici. Brak u islamu je puno više od pukog ispoljavanja emocija, i rasplamsalog životinskog instinkta. Ne smije se dogoditi da ga zamute povremeni problemi i da čovjek napusti ženu samo zbog toga što mu se ne dopada određeno svojstvo kod nje ili njega obrnuto ili manjka ljepote. Možda mu se svidi neko drugo svojstvo ili jedan drugi vid ljepote. Rekao je poslanik sallallahu alihi wasallam neka vjernik ne prezire svoju ženu Ako mu se neko svojstvo ne svidi, možda će mu se svidjeti drugo. Rekao je poznati islamski učenjak Ibnu Kethir u komentaru ovoga haditha. To jest, neka je ne prezire toliko da ga njegov prezir ne vede na rastavu braka, nego neka joj oprosti pogrešku zbog mnogog dobra koje ona čini i neka pređe preko svega onoga što on prezire zbog onoga što voli kod nje. Allah Želešanuhu u Kur'anu hvali one koji praštaju i prelaze preko pogreški. Kaže, وَالْعَافِينَ ani nas I oni koji ljudima praštaju. Poslanik sallallahu alaihi wasallam posebno savjetuje muškarce da prelaze preko grešaka i nekih prirodnih svojstava žene, jer je to jednostavno tako i ne može se promijenuti. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, žena je stvorena od rebra, ne možeš je održati na nekom ucrtanom putu. Ako želiš da uživaš sa njom, uživaj sa svim njenim manjkavostima. Ako pokušaš da je potpuno usmjeriš, slomit ćeš je, to jest razvešeš je. Bićeš prinuđen da je razvedeš. U hadisu kojeg bilježi imam Buharija od Enesa radijallahu anhu, navodi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio kod jedne od svojih žena – to jest kod Aiše radijallahu anha, preko jednog od sluga Zeyneb, koja inače bila poznata po spremanju dobre hrane, je poslala poslaniku sallallahu alaihi wasallam jelo koje je on volio. Kada je Aisha radijallahu anha ugledala slugu sa posudom u kojem je bila ta hrana, posudom u kojoj je bila ta hrana, udarila je slugu po ruci, posuda je ispala i razbila se. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ništa više uradio od toga da je rekao vašu majku je uhvatila ljubomora. Zatim je skupio hranu u posudu i rekao im da jedu. Uzeo je novu posudu i dao je slugi i vratio Zeynebi radijallahu anha. Rekao je Ibnul Mubarek, poznati islamski učenjak i pobožnjak, mu'min je onaj koji nalazi opravdanja a munafik je onaj koji prati pogreške treća stvar koja je bitna u bračnim odnosima ili koja se smatra etikom ponašanja bračnih drugova jeste čuvanje intime i privatnih stvari i neprenošenje kućnih problema drugima. Nerijetka je pojava da ljudi u našoj sredini pričaju drugima o odnosu sa svojom ženom, ne znajući da je to jedan od velikih grijeha i odvratnih postupaka koje ova vjera strogo zabranjuje. Prenosi muslim od Ebu Sa'ida al-Hudrija da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam Inne min ašerrin nasi inda Allahi jevme al-qiyama ar ređulu yufzi ila mraatihi wa tufzi ilaihi thumma jenšuru sirraha. Ljudi koji će biti na najgorem položaju na sudnjem danu su oni koji su imali odnos sa svojom ženom, a zatim su drugima pričali o tome. Rekao je Imam Nevevi, islamski učenjak, hadis upućuje na zabranu čovjeku da prenosi drugima ono što on sa svojom ženom radi u postelji i opisuje detalje toga. Što se tiče spominjanja odnosa uopćeno, bez preciziranja, imamo dvije situacije. Da u tome nema nikakve koristi, onda je to pokuđeno i suprotno je islamskom lijepom bontonu, da u tome postoji korist, kao na primjer da se čovjek postakne na odnos sa svojom ženom, onda je to dozvoljeno, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to radio i posticao je svoje ashabe na to, ukoliko su se događali izvjesni ili određeni problemi u braku. Pored toga što nije dozvoljeno prenositi drugima intimne stvari, tako nije dozvoljeno prenositi privatne probleme, razmirice i tajne drugima. Rekao je šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, neka mu se Allah Đelešanu usmiluje, prenošenje onoga što se događa u kući među supružnicima, rodbini i prijateljicama je haram, zabranjeno. Nije dozvoljeno ženi da širi kućne tajne ili obavještava o njenom odnosu sa čovjekom. Rekao je Allah, zbog toga su čestite žene poslušne i čuvaju ono što treba da čuvaju. Da bi obitelj bila sretna, nije uvjet da u njoj nema nikakvih problema nego je uvjet da se ti problemi prihvate kao stvarnost i realnost i pokušaju riješiti i prevazići. Žena ne treba požurivati u prenošenju onoga što se događa između nje i njenog muža drugima, jer ta osoba će ukoliko ih voli i želi im dobro, doživjeti veliku neugodnost i tjeskobu u prsima, a ukoliko ih mrzi i želi im zlo, radovat će se njihovim problemima, a možda će predložiti nešto što će upropastiti njihov brak. Tek kada se pojavi mnoštvo problema koje je teško riješiti, ženi je dozvoljeno da zatraži rješenje van kuće, da se savjetuje sa dobronamjernim osobama i da traži rješenje. Da traži na kraju krajeva sudiju koji će presuditi u svemu tome. Kaže Allah Želešanuhu, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا A ako se vi pobojite razvoda među njima, pošaljite mirioca iz njene familije i miritelja iz njegove familije, pa ako oni budu htjeli izmirenje, Allah Želešanu će ih uputiti na to. Četvrta stvar koja je bitna u bračnim odnosima jeste međusobno povjerenje i nepretjerivanje u ljubomori. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio da čovjek nakon dužeg odsustva od kuće, dođe kući bez najave i obznanjenja da dolazi. A u drugoj predaji se navodi da je poslanik sallallahu alihi wasallam zabranio čovjeku da bez najave dolazi sa namjerom ispitivanja vlastite porodice, to jest da se uvjeri da li su pronevjerili ono što im je on oporučio i da li su postupili suprotno od onoga što im je on naredio. Ljubomora jeste propisana, I na to upućuju riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam za se čudite ljubomori Sada ibn Muaza? Ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Islamski učenjaci su ljubomoru podijelili u dvije vrste. Pohvalna ljubomora, a to je ljubomora koja ne navodi čovjeka ili ženu na sumnjičenje ili špioniranje. I druga vrsta pokuđena ljubomora koja navodi na špioniranje i sumnjičenje. Koliko ova vjera pridaje pažnju ljubomori, dovoljno nam je kao činjenicu navesti da je zabranio čovjeku da se osamljuje sa ženom strankinjom koja mu nije ništa u rodu, da gleda u ženu koja mu je zabranjena, da žena putuje bez bližeg staratelja, da prijeti neljubomornim osobama i tako dalje. Nažalost, čovjek musliman danas dopušta svojoj ženi da se osamljuje sa strancima, da izazovno odjevena izlazi na ulicu i onda doživljava velike neugodnosti kada mu drugi gledaju u ženu i uživaju u tome. Ako želi da je čuva kao dragocijen biser, neka se pridržava propisa Islama i neka svoju ženu odgaja u skladu sa tim propisima. I zadnja stvar o kojoj ćemo večeras govoriti, koja je bitna u bračnim odnosima, jeste ispunjavanje prava i obaveza. Bez ispunjavanja prava i obaveza nema sretnog braka, niti sretne porodice. Čovjek i žena koji istupaju u brak moraju poznavati ta prava i obaveze i razmisliti o tome da li su ih u stanju ispuniti. Ako nisu, bolje je da ne ulaze u brak ili da se ne odlučuju lahko i brzo na taj korak. Kod ispunjavanja prava događaju se sljedeće pogreške. Prvo, zahtijevanje onoga što nije pravo jednog od supružnika – kod drugog kao što je zahtijevanje čovjeka da njegova žena služi obavezno služi njegovim roditeljima druga pogreška nepoznavanje prava ovdje mislimo na namjerno izbjegavanje namjerno izbjegavanje spoznaje tih prava kako bi se mogla ispunjavati treća pogreška namjerno neispunjavanje pored poznavanja tih prava i obaveza i četvrta pogreška traženje da se ispune vlastita prava, a pored kršenja drugog prava. Šta su to prava čovjeka kod žene i žene kod čovjeka? Prava čovjeka kod njegove žene je ukratko. Pod jedan, odazivanje u postelju, osim ako postoji opravdan razlog za odbijanje. Rekao je poslanik sallallahu alihi wasallam, Ida dar rađulu imraetehu ila firašihi felem te'ti, febate وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح kada čovjek pozove svoju ženu u postelju i ona to odbije zatim on noć provede srdit na nju proklinjuje meleci sve dok ne osvane značenje proklinjanja meleka jeste da oni mole Allaha Đelešanuhu da proklete takvu ženu to jest udalji je od svoje milosti rekli smo pod uvjetom da žena bude u mogućnosti da se odazove i nema nemadne nikakve zapreke u tome. U nekim predajama se kaže dok ne osvane, a u drugim predajama se navodi dok njen čovjek ne bude zadovoljan. Što znači da će je meleci proklinjati sve dok joj čovjek to ne halali i ne oprosti i ne, ne vrati se u prvobitno stanje. Rekao je šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, ovaj hadis upućuje na veličinu prava kojeg čovjek ima kod svoje žene. Međutim, ne svaki čovjek, nego čovjek koji ispunjava prava svoje žene. Ukoliko se on uzjoguni i ne bude ispunjavao njena prava, ona ima pravo da mu se osveti i da ne ispuni njegovo pravo na osnovu riječi Allaha Đelešanuhu فَمَنِ اِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ Ako vam nepravdu učini, i vi njemu nepravdu učinite istom mjerom لا تخون مولاي أنتم عن الدنيا الخون تراه أذهلها جنال الله أم مر القرون أتراه أذهلها جلال الله أم مر عالية عن الدنيا الخون تراه أذهلها جنال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله pravo čovjeka kod njegove žene jeste da u kuću ne uvodi osim osobe kojima je on zadovoljan i kojima on dozvoli. Dokaz za to su riječi poslanika sallallahu alihi wasallam i neka ne pušta u kuću osim onoga kome je njen čovjek dozvolio. Postoje dvije vrste dozvole, običajna dozvola, to jest U običaju je da kod žene dolaze njene komšinice, rodice, prijateljice i kolegice i da čovjek to ne osporava i ne zabranjuje. Ova dozvola važi sve dok čovjek jasno ne izjavi neka ti ta i ta ne dolazi u kuću. Druga vrsta dozvole jeste jezička dozvola, kao na primjer da kaže pusti koga hoćeš u kuću osim onoga koga ti ja zabranim i spomene njegovo ime. Vidimo da čovjek ima pravo upravljanja u svojoj kući i zabranu, zabranu ulaženja svakome onome komu nije drag, bez obzira da li se radilo o ženinoj bližoj ili daljoj rodbini ili nekome drugom, on može zabraniti njenoj majici ili tetki ili sestri ulaženje u kuću ukoliko one donose nevolju, probleme i razdor između njega i njegove žene. Treće pravo čovjeka kod njegove žene je da joj nije dozvoljeno postiti dobrovoljni post ukoliko je on prisutan osim sa njegovom dozvolom. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam La jahillu li mra'atin en je kum en je sume o zauđuha šahidun illa bi idni. Ženi nije dozvoljeno da posti u prisustu svoga muža osim ako joj on to dozvoli. Jasan nam je razlog zabrani Čovjekovo pravo na odnos je vađib, dok je post dobrovoljan, a vađibu se daje prednost nad dobrovoljnim dijelom. Također čovjek može imati potrebu za odnosom i neugodno se osjeća ako žena bude postila, a ne bude ga pitala za post. Što se tiče obaveznog posta, kao što je napoštavanje propuštenih dana Ramazana, onda tu postoji pojašnjenje. Ako je ostalo puno vremena do sljedećeg Ramazana, nije joj dozvoljeno postiti bez njegove dozvole. A ako je ostalo samo onoliko vremena koliko je dovoljno da se ispuste propušteni dani, onda ona može postiti bez čovjekovog pitanja. I pored toga što čovjek ima pravo zabraniti ženi da posti, ne bi trebao svoju ženu odvraćati od dobra, osim ako se radi o velikoj potrebi i nemogućnosti da se strpi. Četvrto pravo čovjeka kod njegove žene jeste pravo na služenje. Rakao je šehul Islam ibn Tejmije, islamski učenjaci su se razišli kada je u pitanju obaveza služenja žene i čovjeku, poput brige o prostirci, sređivanju kuće, pravljenja i služenja hrane, kuhanja hljeba, brige o stoci i slično. Slabo je i neprihvatljivo mišljenje oni koji to smatraju neobaveznim. Drugo mišljenje koje kaže da je to obaveza je ispravnije zbog toga što je čovjek njen gospodin kako ga Kur'an naziva, a ona je njegova sluškinja kako je naziva poslanik sallallahu alihi wasallam. Sljedeće pravo čovjeka kod njegove žene je da pred njega izlazi u najljepšem izgledu, sređena, namirisana i oslobođena od svega onoga što mu može nanijeti neugodnost i odbiti je od njega. Kada je u pitanju sređivanje, tu se dešavaju velike pogreške od strane žena, muslimanki na ovim prostorima. Žena se često sređuje drugima i kada izlazi na ulicu, sređuje se i oblači najljepšu nošnju, a kada dođe pred svog čovjeka, onda oblači bilo šta i dolazi sva nikakva kako naš narod kaže. I šesto pravo čovjeka kod njegove žene je da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Bilježi imam hakim sa dobrim lancem prenosioca da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ženi koja vjeruje u Allaha nije dozvoljeno da bilo koga pusti u kuću ako on to ne dozvoli nije joj dozvoljeno da izađe ako on to ne dozvoli, ne pokorava se ispred njega nikome i nije joj dozvoljeno da se udaljava od njegove postelje niti da mu uskraćuje. Prelazimo na prava žene kod njenog čovjeka. Prvo i najveće pravo kojeg žena ima kod svoga čovjeka jeste pravo na skrbništvo. Skrbništvo je sve ono što je čovjek obavezan obezbijediti svojoj ženi od hrane, pića, odjeće, stana ili smještaja. Dokaz da je čovjek obavezan obezbijediti ženi ove stvari su riječi Allaha Đelešanuhu li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man kudira alayhi rizquhu fal mimma ataahu Allah neka bogati udjeljuju od svoga bogatstva a oni kojima je Allah Đelešanuhu uskratio obskrbu neka udjeljuju onoliko koliko im je Allah Đelešanuhu dao određivanje količine skrbništva vraća se na potrebu na osnovu riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam hindi kada mu se ona požalila na svoga čovjeka Ebu Sufjana i rekla Allahu poslaniće Ebu Sufjan je škrt čovjek i ne daje nam onoliko koliko nam je dovoljno. Da li mi je dozvoljeno da uzmem bez njegovog znanja? Poslanik sallallahu alihi wasallam joj je rekao Hudi maje kfiki u ovaledi bil ma'ruf. Uzmi onoliko koliko je potrebno tebi i tvome djetetu. Određivanje kakvoće i kvaliteta skrbništva vraća se na stanje čovjeka i žene. Ukoliko su oba dvoje siromašni, obavezan je se brinuti o njoj onako kako se brinu ljudi na njegovom stepenu. Ukoliko su obo dvoje bogati, obavezan je da se o njoj brine kao bogataši koji je jedno bogato, a drugo siromašno, onda se uzima srednja vrijednost. Ukoliko čovjek dođe u stanje da se ne može skrbiti o svojoj ženi, većina islamskih učenjaka je stava da ona ima pravo na razvod, dok jedan dio islamskih učenjaka smatra da ona nema na to pravo i da je obavezna da se strpi. Što je ispravnije, na osnovu riječi Allaha Đelešanuhu, la yukellifu Allahu nefsen illa us'aha, Allah Đelešanuhu nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Druga stvar koja se smatra pravom žene kod njenog čovjeka jeste pravo na odnos. Žena ima pravo kod svoga čovjeka na polni odnos. Koliko puta i koliko na dan ili u sedmici ili u mjesecu, to se određuje prema potrebi, kao što to kaže uvaženi islamski učenjak šehul islam ibn Tejmije. Treća stvar jeste posjeta roditeljima. Žena ima pravo na posjetu roditeljima i svojoj bližoj rodbini. Čovjek joj to ne smije uskratiti, osim ako se boji negativnih posljedica po nju, a to su raskidanje braka ili popuštanje u vjeri, jer se može dogoditi da je žena na pravome putu, da se prihvatila islama, međutim, a da njeni roditelji nisu na pravom putu i da su daleko od islamskih principa i da je oni pokušavaju odvratiti od vjere i odaljiti je od njenog čovjeka. U tom slučaju čovjeku je dozirno zabraniti da ide kod njenih roditelja. Zadnje pravo, žene kojeg ću ja večera spomenuti ima tu još prava, mi ćemo se zadržati na ovome, jeste podučavanje temeljima ili temeljnim šerijetskim propisima ove vjere. Kako bi ona mogla ispunjavati Allahovo pravo i pravo svoga čovjeka, Ukoliko čovjek odbije da je poduči, ona ima pravo izići iz kuće i tražiti potrebno šerijatsko znanje od drugih. To su bile glavne stvari koje se ubrajaju u lijep odnos čovjeka prema ženi i žene prema čovjeku i koje čine ovu našu cijelinu ili ovu našu temu etika ponašanja bračnih drugova, još ćemo ih jedan put ponoviti, a to su lijep odnos čovjeka prema ženi, zatim prelazak preko pogrešaka i praštanje pogrešaka, treće, međusobno razumijevanje i praštanje i nepretjerana ljubomora. Četvrto, ispunjavanje vlastitih prava i obaveza. I peto, čuvanje intime i privatnih stvari i neprenošenje kućnih problema drugima. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi da budemo od onih koji ispunjavaju prava i obaveze i koji se prema svom supružniku lijepo odnose, ispunjavaju njegova prava i rade ono što njihov gospodar traži od njih. I da popravi stanja u našim brakovima, da pređemo preko problema na koje nalazimo i da se ne odlučujemo brzo na rasturanje porodice i rasturanje osnovne i temeljne čelije društva. Molim Allaha Đelešanu da vam se smiluje i oprosti vam i da vas nagradi za vaše strpljenje. Imate priliku da nakon ovog mog izlaganja postavite pitanja vezana za samu temu i volio bi da se striktno ograničite na ovu našu temu. مر القرون مولاي قد Dakle, Semire, kako da se žena odnosi prema čovjeku koji ne klanja, koji pije i ne pridržava se islamskih propisa uopće? Pitanje nije jednostavno. Veliki broj muslimana na ovim prostorima su muslimani samo po imenima i nose muslimanska imena. I često se zna dogoditi da čovjek živi sa ženom koja ništa ne sprovodi od vjere ili obrnuto da žena živi sa čovjekom koji ne sprovodi vjeru pa vaš slučaj ili slučaj onoga na koga ste vi mislili vašim pitanjem je jako ozbiljan i o njemu treba dobro razmisliti uopćeno muslimanu nije dozvoljeno živjeti u braku sa osobom koja ništa ne sprovodi od islama i od koje se nije nadati nikakvom popravku niti boljitku. Osobi koja je ogrezla u haramima, koja ne ispunjava ni temeljne islamske principe. Isto tako, ženi nije dozvoljeno živjeti sa čovjekom koji nema ama baš nikakve veze sa islamom. Niti klanja, kad kažemo niti klanja, znači nikada ne klanja. Niti se pridržava ostalih temeljnih islamskih principa, a sa druge strane čini sve ono što je najgore. Tako da ovdje nećemo govoriti o ispunjavanju ili neispunjavanju prava, nego o dozvoli boravka u braku sa osobom koja nikako ne praktikuje islam. Ako se radi osobi koja kod sebe ima određene prijestupe, ima određene grijehe koje čini, ali je u osnovi musliman, ima neke pokazatelje islama pri sebi, sa takvom osobom se treba strpiti u braku i nastojati sačuvati brak i nastojati ga popraviti i normalno ispunjavati prava ako druga strana ispunjava svoja prava ako ta strana ne ispunjava svoja prava onda mu treba uzvratiti istom mjerom i ne ispunjavati njegova prava ako, ako se znači nakon dužeg perioda ta osoba bude ružno osjećala i ne mogne izdržati brak sa takvom osobom onda Allah Želešanuhu daje rješenje da je stvar koja je njemu mrska, ali ju je dozvolio kao jedan izlaz i kao jedno rješenje, a to je razvod. فلم ترى وهي ترسف في سجود وهي ترسف في سجود koliko žena se može ženiti? Ili ima neki broj ili se to može tako na... Allah Đelešanu je u Kur'anu taj broj ograničio na četiri. Jedino što je poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi bilo dozvano da ima više od četiri žene. A onda drugo pitanje kaže, ako mi žena ne dopušta sa oženim drugi put, kako onda? Da li nastaviti samo s jednom ženom živeti ili... A pa vidi, to je pitanje kompleksno. E, ovaj, događa se da ljudi ne razumiju islam kako treba. Više ženstvo u islamu je pohvalno, nije obavezno i, i ono je propisano islamom i velike su koristi višeženstva, ne treba govoriti o njima. Pogotovo je potreba za višeženstvom se pojavila u današnjem vremenu u kojem se raširio razvrat i u kojem po zadnjim statistikama ima devet žena na jednog muškarca. Znači ako se čovjek oženi sa jednom, osam žena ostaje bez bračnog prijatelja. Tako da je, nema sumnje da je potreba za višeženstvom velika. Višeženstvo nije poznato na našim prostorima, nije, nije prihvaćeno ali ono je šerijetski propis i sigurno sa sobom donosi velike koristi. Pošto višeženstvo nije naša večerašnja tema, nećemo se puno zadržavati na njemu. Ako je čovjek ima problema sa svojom prvom ženom i ona mu ne dozvoljava da se ženi drugom ženom i ostavi će ga, mislim da, da više ženstvo onda ne donosi svoju korist i da u tom slučaju čovjek treba da sačuva prvi brak jer nema nikakve koristi od više ženstva ako će upropastiti prvi brak i uvijek ponovo će biti sa jednom ženom. وتيقظا Gracias. da الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ۖ جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً